Dobrodošli, moje ime je Majevu i vi slušate podcast mojih kolumni. Nadam se da ćete uživati. Kod ljudi koji nam postanu bliski, mi sve pojedinosti prvog dodira sa njima obično zaboravljamo. Izgleda nam kao da smo ih vazda znali, i kao da su oduvek sa nama bili. Rekao je Ivo Andrić. Šta je to što ja imam da vam kažem na temu bliskosti? Čućete u nastavku videa. Pre svega želim da vas pozdravim i da vam poželim da nakon ovog videa otkrijete ko su osobe koje su vam zaista bliske i kome ste vi taj prozor u svet onog najbližeg duši. U poslednje vreme srećem se često sa situacijama da a, jako malo ljudi dozvoljava da im se priđe. Da im se priđe u smislu a, ne da ih dodirnete, ne da ih a, zagrlite, ima toga i sa te strane, ali ponekad najčešći stepen odstupnice između ljudi je u stvari ta nit bliskosti koja je toliko tanka, golom oku nevidljiva, toliko a, osetljiva da često pomislimo, Bože, živim sa nekim 20, 30, 50 godina, a imam osjećaj da ga i dalje ne poznajem, da i dalje ne znam sa kim živim, pored koga se budim i tako dalje. Te situacije koje sve češće viđam jesu u stvari situacije otuđenosti, situacije um, da bračni partneri, da porodica, da roditelji i deca, a, braća, sestre, jednostavno izgube način komunikacije, izgube ono nešto najvažnije što bi ih trebalo vezivati do kraja života. I sad kad smo došli do toga, pitaću vas sve bez obzira da li ćete mi odgovoriti ili ne, koliko smatrate da ste bliski sa svojim najbližima? Ali onako zaista bliski. Jer ponekad ubeđeni smo da zaista jesmo bliski, a onda posle nekog niza godina ili nekih, nekog niza situacija a, otkrijemo da mi u stvari apsolutno nismo imali nikakvu bliskost sa nekim ljudima koji su nam vrlo bitni u životu. Naprimjer, suprugom dolazi kući sa posla i pozdravite ga, pitate ga kakav ti je bio dan. Imate dve situacije. Imate situaciju razvijene bliskosti, imate situaciju totalne razdvojenosti situaciju u kojoj jednostavno ne postoji ni jedna nit koja ih povezuje dušom, ni jedna nit koja ih drži jedno uz drugo. Kada su ljudi bliski, oni već sa vrata dočekuju i govore. Isto tako, oni koji na vrata dolaze očekuju da ih vi dočekujete i počinju da govore. Recimo, u jednom bliskom odnosu možete pretpostaviti da prosto supružnici upadaju jedno drugom u reč. Ne, mora, ne moraju to biti supružnici, sad sam dala taj primjer, ali generalno recimo dve sestre ili brat i sestra ili ne znam, roditelji deca koji žive pod istim krovom i tako dalje ili ne moraju da žive čak ni pod istim krovom, mogu da budu hiljadama kilometara udaljeni, ali jednostavno da imaju tu neku vezu i tu nit povezanosti. Bliski ljudi vole da dele kakav im je bio dan, vole da dele svoje razmišljanja, svoje osjećanja. Nemaju problem da iskažu ono što je u njima i nemaju problem da a, pitaju za mišljenje, nemaju problem da polemišu o nekim situacijama kroz koje su prošli, nemaju problem da pokažu kada ih nešto boli, kada ih nešto muči, kada ih nešto raduje. A, ljudi koji a, vole sebe, koji vole da dele ono što osjećaju, koji vole da podele sa drugima onaj deo sebe za koji znaju da ih neko ne može jednostavno neko ne može da uzme lupu i sada da pogleda onako malo bolje u njih i da kaže aha, to je taj deo koji sam želeo da znam bolje o tebi, to je taj deo koji mi je nedostajao u komunikaciji sa tobom, u, u tom nekom osjećaju koji gajim prema tebi. Ljudi to ne mogu da učine. I zato bliski ljudi to rado rade. A, dele ono što je u njima, a, dele gestom, dele načinom a, komuniciranja, dele nekom svakodnevnom komunikacijom ukoliko žive pod istim krovom. Raduju se toj komunikaciji, umeju da uživaju u toj komunikaciji, umeju da iznesu svoje impresije o nečemu. Ne mora to biti neko umetničko delo ili može biti običan članak u novinama koji će eto uz doručak rado ispolemisati i čuti mišljenje druge strane. Može biti jednostavno situacija koja se desila na poslu ili situacija koja im se desila dok su putovali kuća posao, e, relacija i tako dalje ili su nekoga sreli u prodavnici jednostavno žele da podele to nešto, taj neki svoj osjećaj koji su proživali, to nešto što im je ostalo. Naravno, Meni recimo to normalno da činim i zašto vam snimam ovaj video jer sam ja potekla iz kuće u kojoj je bilo normalno da ja kao đak sećam se srednje škole, ja dolazim kući i pravo sa vrata ja pričam roditeljima sve. Srela sam ovog, videla sam ovog, bilo je ovako na ovom času, bilo je onako na ovom času, pričali smo to i to, zezali smo se, radili smo ne znam nije šta, isplanirali smo da putujemo tamo i tamo i tako dalje. Uh, shvatam da su oni mene negde istrenirali, da to tako nazovemo, da jednostavno delim sa njima ono što je u meni, što osjećam i da budem otvorena, da e, ne shvatajući možda u tom momentu e, da me već pripremaju za ono što mi dolazi u život i da, da me tim gestom i tim treningom a, otvaranja i bliskosti koju gradim sa njima u stvari uče da budem bliska sa drugim ljudima. Ono što je zanimljivo, druga strana, da se vratim na primer sa početka videa, kada imate dvoje ljudi koji žive pod istim krovom i koji nisu bliski, a, ili jedno teži bliskosti, a drugo nije tome naučeno, on sa vrata ili ona sa vrata neće deliti svoje emocije, svoje impresije, neće pričati o svom danu, neće uz doručak deliti razmišljanja o nekom članku ili o nekom delu, neće biti te neke razmene, neće biti emocije koja će ih držati, niti će biti povratne informacije na emociju koju dobiju, na ono što neko deli sa njima. ja sam se lično srela sa takvim slučajem da jednostavno pokušavajući da doprem do određene osobe, pokušavajući da započnem komunikaciju, pokušavajući da izgradim jedan odnos, pokušavajući da budem otvorena, da pričam o svemu, da pričam o tome kakav mi je bio dan, kakav je moj utisak o nekim ljudima ili nije, kakav je moj doživljaj neke knjige, šta volim, što sam naučila na nekim predavanjima koja pohađam i tako dalje. Milion nekih stvari ja sam imala potrebu da podelim. I meni je to jednostavno delovalo kao nešto najprirodnije, jer sam tome naučena i to je obrazac koji sam ja ponela iz svoje porodice i svoje kuće. Međutim, za mene je to zaista veliki izazov, moram priznati, jer sam se srela u jednom momentu svog života, jednom periodu svog života sa osobom koja je apsolutno bila zatvorena, koja je apsolutno izgradila neki drugačiji odnos prema otvaranju, pokazivanju emocija, prema deljenju a, istih i tako dalje. I za mene je to bio atak na moju ličnost i atak na moje emocije i mnogo toga što nisam mogla da prihvatim u tom momentu. Međutim, onda sam shvatila u stvari mi smo samo različiti. Mi jednostavno ne možemo da izgradimo odnos jer ako sam ja spremna na otvorenost, a ta osoba ne želi tu otvorenost sa moje strane, mi nikad nećemo povezati duše u tu jednu nit bliskosti, i nikada nećemo biti jedno u pravom smislu, dokle god postoji zid između nas. Nevezano šta se desilo sa tom osobom, primer koji sam vam navela je sve češći u vašem okruženju, u mom okruženju, u vašoj radnoj sredini, u porodici, na fakultetu, na poslu i tako dalje. Ono što je interesantno jeste da mnogi od vas imaju decu i mnogi od vas možda gledaju sad ovaj video. Um, ono što želim da podelim sa vama jeste činjenica da ti ljudi koji ne umeju da izgrade tu divnu nit kojom se prede ceo život, i koja nas vodi ka onom nekom stepenu uzvišenog odnosa sa određenim osobama, takozvanoj bliskosti, su samo osobe koje iz svoje kuće nisu ponele osnovnu kulturu emocionalnog razvoja po meni. I to su osobe koje su naučile da gledaju da li svoje roditelje ili nekoga iz svoje najbliže okoline, kako ne komuniciraju kako ne dele emocije. Naučene su da je normalno zadržati za sebe, da je normalno raditi šta želiš, nema veze. Naučeni su da jednostavno sve ono što proživljavaju, sve ono što uh, vide, osete, dođe ka njima, što ih dodirne, što se okrzne u njih i o njihovu dušu, jednostavno sakriju, smatrajući da nije prirodno i nije normalno pokazati svoje emocije. Jedino što mogu da kažem, to je jako tužno, jer e, te osobe razvijaju jedan poseban karakter, razvijaju jednu posebnu e, esenciju svoje duše koju je jako teško uklopiti u modern svet i u svet e, ne modern, nije to prava reč, u svet u emocionalni svet, u svet gde ljudi koračaju otvorenog srca i otvorene duše. Oni ljudi koji jednostavno ne umeju da podele ono što je u njima, koji ne umeju da budu deo nečega, da budu deo zajednice, da, da sutra nauče svoju decu u krajnjem slučaju da budu otvorena, da budu ljudi sveta, da budu a, oni koji kada vide nekoga umeju da prepoznaju da li im je to neko ko može da bude materijal za bliskost ili nije. Jer sad zamislite ako ste vi učeni ceo život, nemoj da pokazuješ emocije, nemoj da plačeš, ti si muško ili žensko, nije bitno, ti si ovo, ti si ono, ne smeš ovo, ne smeš ono. Ceo život moraš da budeš vojnički onako pod stegom i sramota je ako pokažeš nekome da ga voliš, sramota je ako nekome kažeš da ga voliš, sramota je ako nekome ispričaš da si danas imao fijasko na poslu ili sramota je ako si ako ti je pukla čarapa nasred nekog izlaganja i tako dalje, otkačila ti se suknja, ostala si samo u donjem vešu i, i sad to nikome nećeš ispričati, bez obzira što je tebe 200.000 ljudi tamo videlo na toj sceni kako drži, dok držiš predavanje i tako dalje. Recimo, neke od primjera koji su mi sad ovog momenta pali na pamet. Ali zaista, to jeste tako. Vi dođete kući i kako je bilo na poslu? Dobro. Se desilo ono što je interesantno? Nije. I to je to. Kako se osjećaš? Bliskost se uči, kao što se i sve ostalo u životu uči. I ukoliko želite da budete jedinka sama za sebe, to je u redu, onda nemojte očekivati da će neko želeti da deli život sa vama, da će neko želeti da vas razume, da sa vama gradi neki odnos, da planira neku budućnost i tako dalje. Onda živite sami, izolujte se u svoj svet u kome ćete samo vi znati šta proživljavate, kako doživljavate i tako dalje. I to je to. I to je skroz u redu. To je vaš izbor. Međutim, ukoliko želite da gradite odnos sa nekim, da živite sa nekim, da imate sutra porodicu, da imate decu, a, ne možete očekivati da jedna strana bude otvorena, a da druga strana, to jest vi, bude kompletno zatvorena i bez povratne reakcije. A, život u dvoje ili život u zajednici je život koji a, govori upravo to zajednica, bez obzira koliko ta zajednica broji članova vi doprinosite toj zajednici tako što u nju ulažete i gradite je, zidovi te zajednice su u stvari vaše emocije i to je vaša baza od koje polazi sve. Ukoliko te vaše emocije nisu jasne, jasno pokazane i ukoliko a, ih ne delite na svakodnevnom nivou, šta vi očekujete? Da li će ta zajednica biti jaka i postojana ili će to biti zajednica dva stranca, pet stranaca i tako dalje. Šta mislite? Biti blizak sa nekim. Znači verovati mu. Ne igrati igre. Ne lagati. Jer verujte mi, onaj ko je naspram vas, šta god da ga vi slažete, on zna da li ga lažete. Ne mora da zna da li je to konkretna situacija ta i ta, ali zna jer tu osjeća. To je nešto, to je zov duše, to je nešto, o tome ću vam snimati u nekom drugom videu. Uvek znamo istinu, bez obzira kakva ona bila. I ako neko, ma koliko zatvoren, sedeo naspram vas, koluta očima i govorio uopšte te ne razumem šta želiš time da postigneš i tako dalje, ne zamerite mu, samo se brani, jer nije dovoljno emocionalno zreo i nije dovoljno spreman da a, nije naučen, bez obzira na to koliko godina imao i kakvo iskustvo iza sebe imao, ono što je poneo iz svoje kuće kao temelj i kao bazu da podeli sa drugima, jednostavno nije ono što ste i vi možda poneli iz kuće i nije ono što a, može da se uklopi sa vašim temeljom i vašim nekim osnovama. Svi mi u neku priču ulazimo sa različitim ulozima. Neko bez uloga, samo se lažno predstavljajući, a neko sa mnogo uloga, mnogo emocija i mnogo bliskosti. Cenite ljude koji vam poklone svoje poverenje, svoje emocije i svoju bliskost, jer um, ne postoji ništa vrednije što možete dobiti od neke osobe. I zapamtite, ukoliko izneverite nečije poverenje i ukoliko izgubite bliskost sa nekom osobom, a, niko drugi nije kriv osim vas. Upravo ste oslušali podcast. I ako želite više sadržaja, posjetite majavu.com stranicu. До sledećeg slušanja. Pozdravljam vas.